Origino de la terpomo trovita. La tubero de la terpoma planto estas gia fortega etzo, cae tio certigas alla planto sian travivon. Sed kiel ec estis tiu tubero? Tio restis dum longa tempo enigmo. Esploristoi nun credas che ili solvis TIUN enigmon. Lautio, Ancau la tomato ludas decidan rolon en tio. La terpomo estas hodiau cie trovebla en nia cuerado. Gi tamen devenas origine el Americo. Al Europo gi venis nur ecte la dexessa iarcento. Sed kie gi origine ec estis? Tion el trovis non internazia esplorista te amo. Lautio, la natura cruzigio inter tomato plantoe cae terpom similae specioe el Sudamerico conducis antau proximume nau milionoi da iaroi al la ecesto de la hodiaua pomo. Tiu evoluzia evento fin fine iniziatis la formigion de la tipa tubero, de la pli grandiginta strukturo en kiu plantoi, kiel terpomoi, cae aliai tuberezae plantoi, savas la nutrain substanzoin. Tiwin ec conoin publicigis la esploristoi en faca periodaggio. Niai resultoi montras, kiel hybridigio inter specioi povas iniziati la disvolvigion de novai etsoi cae tiel la ec de novae spezioi, diris lau comunico la autoro de la Cina Academio pri agro scienzoi. Ni fine solvis la enigmon pri la deveno de la terpomo. Lau extera aspecto, modernae terpomae plantoi estas prescau identae cun terpom similae specioi el cilio, kiwi nomijas et tuberosum, latine por ne tuberezza. Tiui plantoi ne havas tuberoin, cae lau geneticae ter terpomoi estas pli parensae al tomatoi. Por clarigi tion contraudiron, la esplorista teamo analisis centoin da genomoi de cultivitae terpomoi cae decoin da sovagiae terpomoi ili el trovis che ciu terpoma spezio en havas stabilan, equilibritan mixajon el etuberoso cae tomatae plantoi. Tio indicas, laula esploristoi, che terpomoi ec estis per malnova crucigio inter ambau. Quancam etuberoso cae tomatoi estas malsamae spezioi, Ili havis antau dec quad milionoi da iaroi comunan antaulon. Sed ec post separigio, dum proximume, quin milionoi da iaroi, ili povis crucigi unu cun la alia. Ciam tio ocasis antau proximume nau milionoi da iaroi, tio laula esplorista teamo naskis la unuain terpomain plantoin cum tuberoi. Tamen, la geno, ciu respondezas por la iniziatado de la formigio de tuberoi, devenas de la tomata flanco de la familio, el trovis la esploristoi. Plua grava geno, ciu subtenas la crescadon de la tigoi, el ciui ec estas la tuberoi, devenas de la etuberosa flanco sen el tiui ambau genoi, la hibridae posteuloi ne capablus formi tuberoin, scribas la esploristoi. La evoluzia nov apero de la tubero ocasis en tempo, dum ciu formigis la sud-americae andoi, cae tial ec estis novae vivo spazoi. Per tubero, por la savado de nutrae substanzoi en la grundo, La fruae terpomoi povis rapide adaptigi alla changigintai mediae condicioi cae alla malmilda climato en la montaro. e ebligas al terpomae plantoe plimultigi sen semoi au polenigio. Ili formas planto plantoen per simpla el cresco el burgionoe ce la tubero la disvolvigio de tubero havigis al terpomoe enorman avantagion en malmildai medioi, cio conducis al explodagezza varietzo de la terpomoe, cioi ni hodiau conas caixatas, diris la Cina autoro.